Departamentu untako presioetaz, puntu bat egiteko balio izan du, eta lekuko kontraktualizazioak badirelarik ez ne urde ala behi agitako sailetan, ekoizliak itotzen duten gaizen hobetzeko komerzial harremanen mailan. Ez da biziak izan dira, baitakigu, aktorezun bait, baliatzen direla beren pozizione indartsuaz. Harreman horien ordezkatzeko, borontatea bada uai, denak jabazle izan giten ez da bere ala eginen urte eta urtetako egitaten ondorioa beita egunko egoera. Bena ezne urde ala behi agitako sailetan hiru lantalde sortzen ditugu, kaizen hobetzeko, elkibidiak badira eta entxartuko gila horren plantan ezartia.